O que, que é amante, o que, que é lanchinho, tá ligado que tem aquelas mercenárias que não pode ver os amigos com uma moto, com cordão, com relógio. Tá ligado que elas ficam logo. Logo todos se querendo, tá ligado? Se liga o que aconteceu com essa mercenária, ó. E aí, fiote? Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu. Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu. A mercenária. mercenária banca toda comeu a mercenária. A banca toda comeu a mercenária. A banca toda comeu a mercenária. A banca toda comeu a mercenária. A banca toda comeu. No imperador ela se perdeu. Nós arrastou pra treta, ela deu o cu. Deu o cu. Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta. Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta. Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta. O bonde bagaço, a mercenário, bonde bagaço. A mercenário, o interesse te levou a bater o bucetão na vara. O interesse te levou a bater o bucetão na vara. O interesse te levou a bater o bucetão na vara. Tava eu o mano Jeguinho, o mano Fiote. As mercenárias tentou percar na nossa e acabou se fudendo, tá ligado? Um botou no cu, o outro na buceta. Mamava dois viru, que a mão tocava pro punheta banca toda comeu a mercenária. A banca toda comeu a mercenária. Safada que no meio da madrugada se acabou na vara. Que no meio da madrugada se acabou na vara. Que no meio da madrugada se acabou na vara. Nós tá tipo como? Tipo vazio. Tipo vazio. Tipo vazio. E aí, fiote? E aí, fiote? E aí, fiote? Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu. Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu. A mercenária, mercenária. A banca toda comeu a mercenária mercenária, a banca toda comeu a mercenária, a banca toda comeu a mercenária, a banca toda comeu a mercenária, a banca toda comeu. o imperador ela se perdeu, nós arrastou pra treta, ela deu o cu. Deu o cu. Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta. Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta. Deu o cu, deu buceta, chupou e bateu punheta. O bonde bagaço, a mercenário, bonde bagaço. A mercenário, o interesse te levou a bater o bucetão na vara. O interesse te levou a bater o bucetão na vara. O interesse te levou a bater o bucetão na vara. Tava eu o mano Jeguinho, o mano Fiote. As mercenárias tentou percar na nossa e acabou se fudendo, tá ligado? Um botou no cu, o outro na buceta. Mamava dois viru, que a mão tocava punheta banca toda comeu a mercenária. A banca toda comeu a mercenária. Safada que no meio da madrugada se acabou na vara. Que no meio da madrugada se acabou na vara. Que no meio da madrugada se acabou na vara. Nós tá tipo como? Tipo vazio. Tipo vazio. Tipo vazio. E aí, fiote?